wangu waislamu baada ya kumshukuru mwenyezi mungu subhanahu wa taala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu mtume wetu muhammad salllahu alaihi wasallam na baada ya wasia wasia wa taqwa ambao ni mojawapo katika mambo tunaoyapa kipaumbele tunapozungumza na waislamu siku ya jumaa kuhusiana kuwa karibu na allah aza jalla kufanya yaliyokuwa mema na kuacha tuliokatazwa yaliyokuwa mabaya kwamba hiyo ndiyo njia ya kipekee ambayo itampa mwanadamu mafanikio ya dunia na ya kesho akhira kama alivyotueleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'an. Baada ya wasia huo, moja kwa moja hatuna budi kuingia katika mada yetu ya leo, heshima kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, nina hakika kuwa muda hautoshi kwenye khutba ya Jumaa kuzungumzia hishma na daraja na fadla na ukubwa na adhama wa mtume wetu Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, isipokuwa ni kujaribu na kumuomba Allah jumla ya maneno yote yatakaotoka katika kinywa kwa muda huu mchache yawe ni maneno ambayo tutaweza kufikia angaa kuweza kufahamu kilichozungumzwa na Mwenyezi Mungu atie baraka ili tuweze kusikiliza na kuathir nyoyo zetu na baadaye kutoka na msimamo unaotakiwa tuwe nao baada ya kujua hishma ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu waislam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, jumla ya wanadamu wanadamu wote kwa ujumla walitukuzwa, walaqad karramna bani adam. Kisha Allah katika hao wanadamu akawachagua manabii kwamba wao ndiyo aima na kwamba wao ndio watu bora na katika wale manabii wote tuliotajiwa kwenye Qur'ani na wengine ambao hawakutajwa kwenye Qur'ani Allah azza wa jal aliwachagua pale watano hao wakawa wanaitwa ulul azmi min ar-rusul akiwa ni Ibrahim nuhun wa Ibrahim alayhi salam wa Musa wa Isa wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hao ulul azm Allah azza wa jal akamchagua mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam awe yeye ni bora kuliko wote hao watano na kuliko wote waliotangulia na kuliko wanadamu wote na sababu Mwenyezi Mungu aliieleza kwenye aya hii kwamba mtume Muhammad hajatumilizwa yeye kwa umma fulani yani kwa watu maalum au kabila fulani au kaumu fulani bali Mwenyezi Mungu asema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin tofauti na manabii wote wale wengine Allah azza wa jal akampa yeye daraja angalieni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alipowaita kwa lile alilolitaka kuambia manabii ambao ni viumbe bora kabisa wote aliwaita kwa majina yao ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna ya nuh ihbut bisalamin minna wa barakatuh يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا داود إنا جعلناك خليفة يا زكريا إنا نبشرك بيحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا موسى إني اصطفيتك يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي لكن ألبكوجكم تموت محمد صلى الله عليه وسلم وسلم Mwenyezi Mungu hakumuita kwa jina lake kama alivyowaita manabii wengine alimuitaje ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ya ayuha rasul ewe mtume ya ayuha nabiy hasbuka Allah wa man ittaba'aka min almu'minin. ewe nabii hakumuita ewe Muhammad kando na wale wote manabii tena wengi katika wao ni ulul azm lakini waliitwa kwa majina yao mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kapewa daraja ya kipekee ndugu zangu waislamu tukizungumzia haki zetu tukizungumzia haki za mtume juu yetu sisi ni nyingi mno ndugu zangu waislamu tukizungumzia haki za mtume kwetu sisi ni nyingi mno lakini tunataka ulimwengu wote ujue kwamba Muhammadun sallallahu alayhi wasallam katika maisha yetu ni zaidi ya kila kitu nufdi biarwahina wa auladina wa abaina wa ummahatina twaweza sisi kumfidia yani kutoa fidia ya vyote hivi kwa ajili ya mtume sallallahu alayhi wasallam hii ndiyo tabia ya Waislamu wote, na lazima vile vile waelewe na hili lingine. Kweli sisi tumetofautiana Waislamu, twaweza kutofautiana mpaka kwenye kufahamu mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini na tofauti zetu na madhahibu tulizo nazo sisi kama umma wa Kiislamu ikifika kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam waislamu wote manzila ya mtume kwenye nafsi zao kwa kitu kimoja hakuna eti kuna kundi fulani wao wanamdharau au wanamtweza waislamu na tofauti zao lakini muhammadu bin abdillah ni imani kwamba kwao wao khat ahmar ni mahali khat ahmar illa rasul allah illa rasul allah fanyeni yote mtakayofanya vitimbi vyote vya dhahiri na vasiri lakini ikifikia kwa mtume wetu Muhammad ikifikia kwa Mungu wetu ikifikia kwa manabii ikifikia kwa Qur'an ikifikia kwa dini hadha hii ni khatwa ahmar hapo hakuna cha freedom of speech wala chochote kingine أعلى وأجل الله عز وجل أعلى وأجل ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم إنسان في هذه الحياة ndio ukaona hata avutaye bangi ukimtusia mtume mbele yake bangi yote huruka hata anaye pombe kwenye baa ukamtusi mtume sallallahu alayhi wasallam ile chupa yaweza malizika kwenye kichwa chako ulevi wote utaruka illa rasulullah ndugu zangu waislamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam Mwenyezi Mungu ametutaka sisi tumuheshimu tumpe daraja hata kwa kumuita tumekataza tusimuite yeye kama tunavyowaita watu wengine fahuwa rasulullah Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulih hakika tumekutumiliza wewe Muhammad shahidan uwe ni shahidi wa wanadamu kisha wewe uwe ni mwenye ni mbashiriaji unaowabashiria watu mazuri kisha vile vile uwe ni mwonyaji unayewaonya watu na kuwatahadharisha na mabaya Mwenyezi Mungu asema litu'minu billahi wa rasuli ili nyinyi mpate kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake watuhaziru na mumnusuru watuwaqiruhu na mumtukuze mumheshimu watusabbihuhu bukratan wa asila na mumsabbih Allah azza wa jalla usubuhi na jioni wanawazuoni wanasema ikifika watusabihuhu dhamir inarudi kwa Allah azza wa jalla na ndio utaona katika qiraat kuna qiraa wanasema watusabihu Allah bukratan wa asila Mwenyezi Mungu ataka sisi ikiwa tumemwamini basi tumnusuru na vile vile tumheshimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na Mwenyezi Mungu akawasifu waumini akasema alladhina yattabi'una ar-rasul wale waumini wanaomfuata huyu mtume annabiyil ummi huyu mtume ambaye alikuwa ni ummi alladhi yajidunahu maktuba indahum fi at-taurati wal-injil ambaye habari zake na maisha yake yameandikwa katika vitabu vao, wanalifahamu hilo wao katika Taurati na Injili. Kisha Mwenyezi Mungu anaendelea kusifia mtume huyo wetu Muhammad sallam kazi zake, asema yaamuruhum bilmaruf, yuamrisha watu mazuri, yani waamrisha umma wake, awaamrisha waumini, awaamrisha watu wake, wafuasi wake mazuri, wayanhahum anil munkar, na kuwakataza mabaya wayuhillu lahum at-tayyibat na kuwahalalishia vizuri wayuharrimu alayhim al-khaba'ith na kuwaharamishia vibaya wayadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim na kuondoshea mazito na kuondoshea minyonyoro na silsila zilizokuwa juu yao yani yale mambo mazito mazito mtume amekuja kuyaondosha kabisa kawaletea dini inayoendana na maumbile yao iliyo nyepesi na iliyo sahali kisha Mwenyezi Mungu anaendelea mwisho asema ili falladhina amanu bihi wale waliomwamini mtume huyo mwenye sifa hizo mwenye kuamrisha mazuri na kukataza mabaya na kuhalalisha yaliyo mazuri na kuharamisha yaliyo mabaya aliyekuja kuondoshea watu mazito waliokuwa nayo Mwenyezi Mungu asema wale waliomwamini mtume huyo waazzaruhu na wakamnusuru wanasaruhu na wakamtukuza na kumnusuru wattabau an-nur alladhi unzila ma'ahu na wakaifuata nur yani al-Qur'an ambayo iliteremshwa na yeye mtume sallallahu alayhi wasallam Mwenyezi Mungu asema ulaika humul muflihun hao ndio watakaofaulu kufaulu kwetu ndugu zangu ipo kwenye sisi kufuata Qur'ani aliyoteremshiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kufaulu kwetu iko kwenye kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kufaulu kwetu iko kwenye kumheshimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kufaulu kwetu iko kwenye kumnusuru mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, tukenda katika namadhi ya masahaba wanafunzi wa mwanzo walioishi na mtume sallallahu alayhi wasallam mtume akapanda mbegu ya mapenzi katika nyoyo zao basi wakampenda mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam yani mapenzi yasiyokuwa na mfano walikuwa tayari wao wafikwe na yote lakini mtume wa Mwenyezi Mungu awe salama kwa jinsi walivyomuona pupa lilokuwa nalo mtume watu wake wale waongoke hamu na uzito aliyoubeba mtume sallallahu alayhi wasallam subra ya maudhi yote aliyopewa na makuraish basi wale masahaba walimpenda ajabu habari ya Khubaib yatuthibitishia alipokuwa ameshikwa na makuraishi kwa sababu ya kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam wakawa wanamtesa wanamkata mwili wake qitaan qitaa kipande baada ya kipande yani wanamuua kwa kumfanyia tamthil yani wanamkata sikio kisha sikio lengine kisha pua kisha huku wanamwambia maneno haya waonaje wewe mahali kama hapa atakuwepo mtume Muhammad mtume wako yule wewe tukuache wende ukakae salama na wanao sikilizeni jawabu awaambia siko tayari niwe kwa wanangu mimi naishi na wanangu na mtume wa Mwenyezi Mungu awe atadungwa na mwiba sio awe hapa mumfanye kama mnavyonifanya mimi siko tayari niwe kwa wanangu kisha mtume wa Mungu awe atadungwa na mwiba Abu Sufyan asema baada ya maneno hayo alisema Abu Sufyan sijaona watu wanavyompenda kiongozi wao jinsi ya masahaba wanavyompenda mtume wao sijapata kuona sijapata kuona watu wanavyompenda mtume wao yani mtu wao zaidi ya masahaba namna wanavyompenda mtume wao Muhammad Amr ibn al-As radiyallahu anhu asema Muhammad ndiye bora kwangu na ni kiumbe ninachompenda kuliko viumbe vyote mpaka huwa nikiwa na yeye nashindwa kumjaza kwenye macho yangu sababu ya ijlal na hata mkiniuliza nimweleze yukoje siwezi kuwaeleza eh, na kina Bilal ibn, ibn Rabah na wengine wote walisanu qaulihim na wote kama kila mmoja wao anasema uhibbuka ya rasul la تفسير عندي lisabwati ufassiru madha walhawa la yufassaru hivi ndivyo walivyokuwa masahaba na ndivyo walivyompenda mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wasallam watu wakisimama kwenye uwanja wa vita kila mmoja hamu yake si yeye wala si wanaye bali ni mtume wa Mwenyezi Mungu iwaje mwanamke Ummu Sulaim iwaja katika vita za Uhud watu wamekufa iwauliza watu wake na kila amuulizaye habari ni nzito mume wake aambiwa ameuliwa mtoto wake aambiwa ameuliwa yeye asema aina rasulullah aambiwa na ndugu yako pia ameuliwa asema aina rasulullah yuko wapi mtume wa Mungu aambiwa na fulani ameuliwa auliza aina rasulullah mpaka alipomuona mtume alikwenda mbele yake akamwambia ya rasulullah kullu musibatin ba'dak kullu musibatin ba'daka jalal msiba wowote baada ya kwa mtume ni mdogo hakuna msiba ikiwa wewe uko hai nafe mwanangu afe mke wangu afe mtoto wangu afe ndugu yangu madamu wewe uko hai rasulullah inatosha yani hivi ndivyo watu walivyokuwa wanampenda mtume sallallahu alayhi wasallam iwapigwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita vya Uhud watu warusha mishale na masahaba wote يقدمون صدورهم أمام صدر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له يا رسول الله نفسي لنفسك الفداء نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله أفنجوا منه أبيقوا رمح يبيقوا نقوياك يا توما كيروك توما كنا نجيك تيكا utavu la صلى الله عليه وسلم فياتي ابو عبيده عامر بن الجراح ataka kuja kumtoa na Abu Bakar Siddiq yuko hapo na wengine wote wamemzunguka amwambia na kuomba kwa jina la Mungu ya Rasulullah niache mimi nikutoe hiko chuma Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah afikiria atakitoa vipi chuma kile kwenye mwili wa mtume na asisikie uchungu alichoamua alikiuma kile chuma kwa meno yake alikitoa chuma na meno mawili yakatoka asema masahaba wasema mwenye pengo bora duniani من هو أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة وكل أم لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح ndugu zangu waislamu kwenye hutuba yetu ya pili tutazungumzia nukta yetu ya mwisho jumla ya sisi kumheshimu mtume ni tuweje aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسليما كثيرا ndugu zangu waislamu miongoni mwa kumheshimu mtume الله عليه وسلم ni kukasirika anapo tajwa kwa ubaya na kwa uovu, anapokejeliwa, anapotusiwa, kama sisi ni Waislamu na tumemwamini Mtume na twaamini Qur'ani kwamba waumini ni wale wanaomheshimu, jumla ya kumheshimu ni kukasirika. Si tumesema ndugu zangu Waislamu hapo nyuma kwamba sisi Waislamu hakuna chochote kitakachokaa mbele ya mtume wetu Muhammad ni zaidi ya nafsi zetu ni zaidi ya wazazi wetu na watoto wetu mtume asema la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in hawezi mmoja wenu kuwa na imani mpaka mimi Muhammad kwake nipendeze anipende zaidi mimi kuliko baba yake wazazi wake mtoto wake watoto wake na wote wengine ndipo mtu awe na imani kwa hivyo ndugu zangu, sisi kukasirika ndio ushahidi wa imani yetu. Anapotusiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni heri watutusi sisi sote na wazazi wetu, lakini wasimtusi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wewe na mimi tukitaka kupima imani yetu, ndugu zangu Waislamu, tazama ile nafasi ambayo ni ya Mtume mweke mzazi wako umefiwa na mama yako nyumbani au na baba yako unayempenda kwenye wakati wa huzun aje mtu pale aanze kumtaja mama yako mama huyu alikuwa mkorofi aliowazaa wote wana haramu baba huyu alikuwa akipenda watoto wa kiume baba huyu kazi yake akioa mapema kuwaharibu wasichana azungumza hayo maneno niambie wewe utaanza na yupi utaanza kumzika mzazi wako au kwanza utamuua yeye muwazike wote wawili weka hiyo nafasi ndugu yangu muislamu rais wa Faransa na wote walio mfano wake ni kipi wanachokitafuta kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisi twaelewa Mwenyezi Mungu ameshatoeleza kwenye Qur'ani wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan min almujrimin wakafa birabbika hadiyan wa nasira ashatueleza Mwenyezi Mungu hakika tumemjalia kila nabii kuwa na maadui na mtume wetu Muhammad twajua kwamba ana maadui lakini twawafahamisha hawa kwamba maadui hawajaanza mwaka huu walianza toka alipokuja na kalimatu la ilaha illa Allah lakini walichokifanya hakikuweza kuondosha kile alichokitaka Mungu azza wa jalla. aliyoinuliwa na Mungu hakuna kumwangusha yuriduna liyutfi'u nura Allahi biafwahihim والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون namna watakavyofanya litakalokuwa ni lile analolitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Muhammadun sallallahu alayhi wasallam atabaki kuwa ni rahman lil alamin atabaki Muhammad kutajwa kila atajwapo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na wengine husema lakini kuna faida gani sisi tuseme tuache treni itembee tuache na mambo wa boki wapige kelele nasema hatukubali misemo hiyo tutasimamisha train tushuke tumpe adabu yake mbwa kisha tuingie kwenye train tuendelee hawa ni mambwa hawa ni manguruwe wakishafikia kumtusi mtume wetu Muhammad na yoyote mwingine, na wajue hili tena, leo wajue hili kwamba si Muhammad bin Abdullah. Wallah, wangemtukana Ibrahim, wallah, wangemtukana Musa, wallah, wangemtukana Isa, msimamo wetu ungekuwa ni ule ule kama wanavyomtukana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. La nufarriqu ahada min rusuli, na haya yote wanayefanya hoja yao kubwa ni huria yani wako wana free wanaweza kuabiri wanachokitaka sisi ndio tunawafundisha wao kwenye Qur'ani na Sunna kwamba mwanadamu ni hur lakini uhuru wa mwanadamu una mipaka huwezi kwenda kwenye nyumba ya watu wende ukawatukanie wale watu wazazi wao kisha wakuache useme ni freedom of speech njoo utukane kwangu uone huyu anayetukanwa hana watoto ana umma milioni miliar wa saba wa saba milioni yani 1.8 billion wanamfuata mtume huyu na wanampenda na wako tayari kufa kwa ajili yake watutafutia sababu ya kuonekaniwa sisi ni waovu ikiwa wakubali kwenda kwa mtu umtukanie mama yake atakalo kulifanya usilaumu anaweza akakupiga anaweza akakuua hivyo mlaumuni yule ambaye aliyesimama bila haya mbele za watu na vyombo vya habari akasema hatutoacha sisi kufanyia kejeli vikorogosi vinavyomkejeli Muhammad. Hii ni free yetu, tutaendelea kufanya hivyo, hii ni haki yetu. Basi ikiwa ushamtukania mtu mtume wake, atakachokifanya lawama nzako wewe, lawama si za Waislamu, lawama si za Uislamu, lawama nzako wewe uliosababisha uliowatukania watu dini yao ukitutukania mtume ushamtukana Mungu na dini na mtume kuwa baada ya hapo mtu ni heri awe chini ya ardhi kuliko kuwa juu ya ardhi lakini angalieni ndugu zangu waislamu nataka tu niwaambie neno freedom of speech ni pale wanapolitaka wao kwa wanaoyataka wao kuyafanya lakini kibao kikigeuka huwa hakuna freedom of speech ntaanza tu na kiongozi wa Israel, wa, wa Brazil alipomkejeli mke wake huyu makoronya alimkejeli akamchora akatoa maneno ya kejeli alikasirika yule bwana na akaandika kwenye gazeti kuu la Ufaransa kwa nini amemdharau mke wangu hapa hakuna freedom of speech mbona umeudhika wewe kijana mdogo wa Kiislamu Khalid Al-Idris anayefanya kazi Ufaransa ameendi, ame, ameandika contact na kampuni ya magazeti kijana wa Kiislamu alipoona haya mambo akasema wacha na mimi nichukue advantage sin freedom na yeye akamchora yeye kama kikorogosi hivi akamchora tu siku ya pili kampuni imemfuata mwambia futa cancel hii contact kwa sababu ulichokifanya ni jambo baya wewe kumfanyia kejeli rais wa Faransa akamwambia marhaban ila rasulllah ila kwa sababu ya mtume futa wala kuanzia leo simfanye kazi wenu mimi yani angalieni anapomtu si mtume freedom of speech lakini anapokejeliwa yeye Erdogan Mungu amhifadhi rais wa Uturuki katika aliyoyazungumza alisema kwamba wafaransa watafute rais anaowafaa kama ni huyu kwa maoni yangu apelekwe akaangaliwe akili yake wallahi ameitisha jopo la watu kuweka kikao cha umoja wa Europe lazima huyo Erdogan ashtakiwe, amenikosea adabu kuniambia sina akili. Huyo uliomuita wewe na kumtweza na kutaka achorwe na akejeliwe, yeye kwake waweza kufanya lolote, sio? Kwa hivyo hata hiyo freedom of speech ni wakati wa, neno hili linapowatumikia wao lakini kibao ki, kibao kikigeuka huwa hakuna freedom of speech yani yeye ni mtamu sana lakini mtume wetu Muhammad aweza kusema analotaka tu kwake kalla wa alfu kalla hilo halitawezekana sisi tunaweza kulifanya ndugu zangu tutalifanya kama ni kusema tutasema labda mtushone kama ni kuwakata kiuchumi tutasusia bidhaa zote za Ufaransa na nawaambia waislamu hili ndilo dogo ambalo kila mmoja aweza kulifanya pale alipo maana bidhaa zao zimejaa kwenye maduka yetu bidhaa zao zimejaa kwenye maduka yetu wala hamna udhuru wa kusema mimi sijui nenda google itakuletea bidhaa zako zote fanya muqataa wala musivunjwe moyo na wale wanaosema kwamba muqataa haifanyi kitu yafanya wameanza kulalamika wameanza kupiga kelele maana ikiwa kwao wao Mungu ni mali basi mali ikianza kupungua lazima waogope kwa hivyo ni lazima tuwatie adabu na wale wote wa ambao wako tayari waliojitolea kufanya mukataa sisi twaungana nao awe ni mturuki awe ni mwarabu awe ni mwafrika yoyote na tumekuja kuelewa leo na kufahamu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam wake yeye ni anayeumwa na yeye hatudanganywi tena na mavazi ya watu yalivyo hatudanganywi tena na sehemu za watu wanavyoishi hatujengani tena na mipaka iliyowekwa kwamba hapa nkina fulani na hapa nkina fulani abadan tushajua mtume wake ni nani kila anayemtetea mtume kila anayempenda mtume kila ambaye yuko tayari kujitolea kuheshimu irdhi ya mtume wetu Muhammad huyo ndiye wa mtume awe ni mwafrika awe ni mwarabu na tutasema maadui wa mtume maadui wa mtume ni wale ambao hawako tayari kusimama naye hata kama ni watu wake waliozaliwa maka na Madina wale ambao si wa mtume ni wale ambao hawako tayari hawasikiwi neno lao hawaandiki chao hawazungumzi lao watu wote macho yao wawatarajia wao waseme kwa nini kwa sababu ndipo walipotoka kwa sababu ndipo walipozaliwa wa mtume ni anayemsapoti mtume Bilal ibn Rabah alikuwa ni mweusi lakini ni wa mtume Abu Lahab alikuwa ni ammi yake mtume lakini si wa mtume kwa hivyo leo hatudanganywi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 بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن وأخرجنا من الظلمات إلى النور ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة